Allahu Đelešanhu se zahvaljujem na njegovim mnogobrojnim blagodatima koje ne možemo nabrojati, a svakako da je najveća od blagodati Allaha ve ta'ala koju jedan insan može zadobiti od svoga gospodara Tebarek Vata'ala i jeste uputa Allaha Đelešanuhu s kojom on upuće onoga koga on hoće. Pa mu se zahvaljujem njemu ve ta'ala što nas je uputio na pravi put i što nas pomaže i održava na tom putu i usmjerava stazom Rasula sallallahu alaihi wasallam, stazom pokornosti i poslušnosti Allahu te barek ve tali njegovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, stazom učenja i izučavanja vjere Allaha Đelešanuhu, stazom slijedjenja i učenja i druženja sa Kur'anom časnim i sunetom Rasula sallallahu alaihi wasallam, stazom savjetovanja sa svojom braćom i prenošenjem ovoga dina i njegove slijednosti onima koji su za toga. Zato Allahu Đelešanuhu hvala na ovoj uputi i na mogućnosti da u ovim vremenima i na ovim prostorima imamo ovakvu mogućnost da se možemo čuti u ovoj našoj sobi gdje se sakupimo sa raznih strana, iz raznih mjesta i država Allahom Đelešanuhu dobrotom da onaj koji brine o svojoj vjeri, koji želi da uči svoj din, koji želi da se nasihati, koji želi da se podsjeća i druži sa svojom braćom, da ima mogućnost, inša Allahu Teala, I ja ne sumnjam da će Allah dželle Đelešanuhu zasigurno nagraditi svakoga onoga ko odvaja vrijeme da bi slušao riječi Allaha dželle Đelešanuhu i slušao riječi Rasula sallallahu alejhi ve sellem od svoje braće širom svijeta koji su došli do istine, naučili nešto od nje koliko su naučili i prenose upravo onako kako je Resul sallallahu alejhi ve sellem i ostavio u vasijetu kada je rekao prenesite od mene beligu anni walau aje prenesite od mene pa makar jedan ajet to jeste prenesite od mene ono što naučite ali dakle od Rasula sallallahu alejhi ve sellem ono što je došlo tim putem ono što je dakle isključivo i strogo došlo kao vjera Allaha te barek a ne da se prenosi nešto drugo izmišljotine mišljenja ovih ili onih, a zapostavljajući u isto vrijeme Kur'an časniji i sunet Rasula sallallahu alaihi wasallam. Zato Allahu Đalja Šanuhu fala na svakom dobru koje nam je dao i molim ga tebareke bareke wa ta'ala da nas učini od onih koji uče i slušaju u Allahu Đalja Šanuhu vjeri da bi slijedili i da bi se trudili da u ostatku svoga života žive pokornim pokornim životom pokornog roba i predanog roba Allahu Tebarek ve taala i onoga koji dosljedno slijedi Kur'an i sunnet Rasula sallallahu alaihi wa sallam ugledajući se na prve generacije koji su bili e, najbolji i najprecizniji u tome koji su najviše truda ulagali i koji su svakako najbolje mjesto zauzeli kod Allaha Tebarek ve taala u čitavom umetu Rasula sallallahu alejhi ve sellem Zato Allaha Tebarek ve Teala molim da nas pomogne da mi budemo poput njih, da nam oni budu uzor i da budemo najozbiljniji kada učimo i slušamo i podučavamo se o vjeri Allaha Tebarek wa ta'ala, a ja kažem, mi smo ovdje da se podsjećamo, da se podučavamo jedni druge, ne ističujući, jedni druge, ne ističujući se jedni na drugima, niti smatrajući boljima jedne, jedne od drugih, već smo mi svi robovi Allaha te bareke ve taala a Allah dželle šanehu pomaže i olakšava da se braća i sestre u islamu radi Allaha dželle šanehu podpomažu u bogobojaznosti i dobročinstvu a čuva ih toga da oni budu oni koji će koji će činiti grije i podpomagati se u neprijateljstvu. Mi večeras, inša Allahu Teala, nastavljamo A, nadam se, inša Allahu ta'ala, da ćemo joj čela završiti sa temom koju već nekoliko redela obrađujemo, a tema je koristi takvaluka, pa smo govorili date u prvi nekoliko predavanja o dunjalučkim koristima takvaluka, a zatim, zatim smo govorili a, dakle, o ahiretskim koristima takvaluka. A, večeras, inša Allahu ta'ala, na redu je 17. ahiretska korista takvaluka, koja se sastoji u tome <clears throat> da će mu tekije, dakle, nosioci takva luka, oni bogobojazni, imati mjesto istine kod svoga gospodara Tebareke wa ta'ala. Kao što kaže uzvišeni Azza wa Jal, innal muttaqina fi džennatin wa nehr. Doista će bogobojazni biti u baštama i rijekama fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir u sjedištu istine kod vladara svemoćnog u sjedištu istine kod vladara svemoćnog ili kako Korkut prevodi ovaj ajet dakle uh, imaće divno mjesto kod svoga gospodara to jest vladara svemoćnog u džennetu, će divno mjesto. Međutim, ovdje Allah te barek vetala doslovno spomenuo, dakle, mjesto istine, mjesto istine kod gospodara, azzawajan. Ibnul Kajim, rahmehullahu ta'ala, tumačeći ovaj i još nekoliko ajeta iz Allahove Đelešanu knjige, koji, a, koji su dakle došli na istu temu, gdje Allah te barek vetala na isti način spominje još nekoliko još nekoliko mjesta, nekoliko stvari. Uh, između ostalog kaže Allah dželle šanehu je naredio svom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da traži od njega te barek vetala en yec'ala madkhalahu wa makhrajahu ala sidqi da mu Allah Đelešanuhu učini njegov ulazak i njegov izlazak ale sidki dakle istinitim da njegov ulazak i njegov izlazak budu istiniti to jeste da budu iskreni iskreni radi Allaha radi Allaha te barek ve taala pa mu je rekao Allah dželle šanehu kada mu je to naredio وَقُرْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا Reci, gospodaru moj, uvedi me uvodom istine i izvedi me izvodom istine i podaj mi od tebe snagu koja će mi, koja će mi pomoći. I podaj mi od tebe snagu koja će mi pomoći. Pa, da, pa je dakle ovdje Allah te barek ve ta'ala naredio poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da traži od Allaha jalla šanuhu da traži od Allaha jalla šanuhu da ga uzvišeni gospodar da mu podari dakle uh, ulazak i izlazak iskrenim iskrenim i istinitim i da mu poda snage koja će mu pomoći Mufesiri različito tumače ovaj ovaj ajet. Međutim, ono što spoka tade i drugi ogleda se u tome da kažu da je ovim riječima Allah te barek wa ta'ala naredio poslaniku sallallahu alaihi wasallam da traži od Allaha Đelešanuhu snagu s kojom će savladati i Perzijance, koje, s kojom će savladati Rimljane i i Perzijance zato što za te stvari je potrebna snaga potrebna snaga pa je naređeno dakle Rasulu sallallahu alaihi wasallam da moli od Allaha Đalešanuhu da mu uzvišeni gospodar Tebarek Vatala podari snagu za, za te poduhvate što mu je Allah Tebarek Vatala i primio i uslišao. Zatim kaže Ibnul Kajim, rahmehullahu ta'ala, وأخبر عن خليله إبراهيم أنه سأله kaže zatim je obavijestio o svome prijatelju Ibrahimu alejhi salatu vesselam da je on molio od Allaha te bareke ve taala lisan lisanu sidq dakle iskren jezik fil ahirin fil ahirin dakle u onima koji će doći e, iza njega, to jeste da je molio Ibrahim alejhi salatu vesselam gospodara svih svjetova da podari, da podari, dakle, lijep spomen, da ga oni koji dolaze posle njega po lijepom spominju. Pa kaže uzvišeni, وَجَعَلِّي lisana صِدْقٍ fil fil akhirin I učini me jezika istinitog u kasnim pokoljenjima i učini me jezika istinite u kasnim pokolenjima, doslovno prevedeno, odnosno i učini da oni koji dolaze poslije mene, da me spominju po onome što je, što je lijepo. Po onome što je lijepo. Zatim kaže Ibn Kajim, rahmehullahu ta'ala, pa je kaže, obradovao Allah Đelešanuhu svoje robove, da ih čeka korak istine i da ih čeka mjesto istine kod njega te i obraduj one koji vjeruju da im pripada korak istine ili korak iskrenosti kod njihova gospodara te bareke te bareke ala to jeste da im pripada a, lijepo dakle mjesto lijepo mjesto kod gospodara svih svjetova i kaže uzvišeni nestezbila al muttaqina fi jannatin wa nahr doista će bogobojazni biti u rijeka u baštama i rijekama fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir u sjedištu istine u sjedištu istine kod vladara svemoćnog kod vladara svemoćnog pa kaže ibn al-Qayyim rahmehullahu ta'ala Kaže, ovo su, kaže, pet stvari, ovo su pet stvari koje je spomeno Allah te barak ta'ala, dakle, u ovom, u ovakom smislu i kontekstu, to jeste da je spomeno je Allah dželle šanehu ulazak iskreni i izlazak iskreni i spomenuo je jezik iskreni i korak iskreni i mjesto iskreno i istinito kaže zatim Ibn Kajim rahmehullahu ta'ala, kaže suština ovog sidka u ovim stvarima, kaže, ogleda se u tome što je, kaže, to isključivo i neodvojivo pravo Allaha te bareke ve ta'ala i samo on subhanahu wa ta'ala ima dakle ima dakle pravo na to i to samo njemu azza wa pripada a kaže taj sidk taj sidk biva, kaže, riječima i biva dijelima, a nagrada za njega slijedi i na Dunjaluku i na, i na Ahiretu. Nagrada za njega slijedi i na Dunjaluku i na Ahiretu. <clears throat> Zatim pojašnjava pojašnjava Ibn al Kajim Rahmehullahu Ta'ala ovo pitanje pa ističe da uh, ulazak iskreni, izlazak iskreni, kaže to znači da njegov ulazak i izlazak budu istinski i čvrsto samo radi Allaha te bareke ve i radi za dobijanja za dobijanja zadovoljstva Allaha te bareke ve taala trudeći se da dakle sti, sa time pronađeš, pronađeš ono što ono što tražiš i na dunjaluku i na ahiretu. I kaže, ovo je suprotno a, izlasku i ulasku lažnom koji ne donosi čovjeku nikakve koristi niti na dunjaluku, niti na ahiretu. To jeste one suštinske prave koristi. I kaže, takav, takvim izlaskom, upravo su izašli Allahovi neprijatelji, oni koji su, dakle, izašli na bedr, da se bore protiv Rasulullaha sallallahu i anhum. Pa kaže od tog izlaska, dakle, nisu nikakve koristi imali, već su stradali i dunjalučki i ahiretski. Već su stradali i dunjalučki i ahiretski. <clears throat> Kaže, zato Resul sallallahu alaihi wasallam upravo je takvim ulaskom, to jeste ulaskom iskrenim i istinitim, ušao u Medinu al-Munawaru. Dakle, taj njegov ulazak bio je radi Allaha Đelešanuhu i u ime Allaha Đelešanuhu u obtigae mardati Allah i radi traženja zadovoljstva Allaha Tebareke wa ta'ala. Pa ga je Allah Đelešanuhu upravo tim putem doveo do svoje pomoći i svoje podrške <clears throat> i ostvarivanja onoga što je sa time tražio i na Dunjaluku i na Ahiretu, razlikujući se u potpunosti od pri tome, dakle, razlikujući se u potpunosti od lažnog izlaska oni koji su izašli iz svojih domova, misli se ovdje dakle na mušičke kurejšije i njihove saveznike koji su izašli dakle lažnim izlazom na dan Jomul Ahzab dakle na dan uh, Hendeka kada su htjeli kada su izašli dakle da bi uh, la, sa lažnim ulaskom i ušli u Medinu Al-Munawwaru pa je Allah te barek ve taala ih onemogućio. Pa ih je Allah te barek ve taala u tome dakle šta u tome ih je onemogućio. Pa je tako dakle tako završavaju a, iskreni ulazak i iskreni izlazak koji su radi Allaha Đelešanuhu i u ime Allaha Đelešanuhu i radi njegova ve taala zadovoljstva s jedne strane i s druge strane kako završava lažni izlazak i lažni ulazak oni koji to čine oni koji to čine ne radi Allaha dželle šanehu ne zbog Allaha dželle šanehu i ne zbog Allaha dželle šanehu te barek taala zadovoljstva <clears throat> zato ibn al-Kayyim rahmehullah taala spominje ovde šta se desilo sa Benu Kurejzom koji su upravo sa, na jedan a, lažan s jednim lažnim izlaskom izašli sa željom da prevare Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i njegove časne ashabe, pa su, kaže, završili onako kako su završili, to jeste svi oni, oni i njihove vođe i, dakle, njihovi, njihovi prijatelji, to jeste završili su kaznom koja ih je stigla od Allaha te barek ta'ala na rukama, na rukama Rasula sallallahu alejhi ve sellem i njegovih časnih i njegovih časnih ashaba i njegovih časnih ashaba. Zato kaže Ibn al-Kayyim rahmehullahu taala kaže poznato je da su uh, neki od selefa kada bi izašli iz svojih kuć, iz svoje kuće podigao bi kaže glavu rafa ra'sahu ila sama podigao bi svoju glavu kaže prema nebu <clears throat> وقال pa اللهم rekao Allahumme بك a'udhu bike مخرجا لا makhrajan فيه ضامنا عليك daminan alayk pa bi kaže rekao Allahu moj ja ti se da izađem izlazom u kojem eh, ili kojeg neću učiniti i nanijetiti u tvoje ime i da bude radi, radi tebe. To jeste, ne bi ashabi radijallahu ta'ala anhum htjeli da izađu iz svoje kuće, osim da taj njihov izlazak <clears throat> bude isključivo u ime Allaha te bareke, te bareke wa ta'ala. Odakle se vidi kolika je, koliko je poznavanje vjere bilo ashaba radijallahu ta'ala anhum, njihovo poznavanje nagrade za sve ono što se čini u ime Allaha te baraka wa ta'ala, pa vidimo, dakle, kakve su njihove dove bile, kad bi izašli iz svoje kuće, podigo bi glavu prema, prema a, nebu, pa bi, dakle, činio ovu dovu Allahu te baraka wa ta'ala, Allahu moj, ja ti se utječem od toga da izađem izlazom kojeg neću, dakle, a, koji neće biti radi tebe, koji neće biti, da dakle, nanijećen isključivo radi, radi tebe. Ovo je, dakle, e, jedno podučavanje, jedno podučavanje e, koji je treba da, da živi među nama i trebamo da, dakle, da poznajemo vrijednost ovih stvari i nema sumnje da ove stvari vezano za ulazak i izlazak istinski jeste jako široko polje i o njemu bi se puno moglo govoriti i ovo zadire upravo u jedan problem s kojim danas mi živimo i u kome se mnoga braća ne znaju snaći i zbog toga <clears throat> ostaju sljedbenici određenih a, udruženja, određenih organizacija, određenih pojedinaca upravo zbog toga što njihov izlazak i njihov ulazak nisu u stanju da kontrolišu da on bude isključivo radi Allaha te bareke ve taala isključivo radi Allaha te bareke ve taala pa da kao što si radi Allaha dželle ušao u neki džemat kao što si radi Allaha dželle zavolio nekog od vraće nekog od daja i tako dalje i tako dalje da isto tako onda kada taj isti promijeni menheđ, kada počne da se udaljava od istine, kada napusta istinu, kada počne da se bori na određene način protiv sljedbenika istine, da znaš da upravo tada u ime Allaha Đelešanuhu izađeš iz tog džemata i da napustiš taj džemat, tu organizaciju ili tog pojedinca sve dotle dok se ne vrate ne vrate istini na kojoj su, na kojoj su prije bili. I nema sumnje da ovo jako važno pitanje, jako važno pitanje zato što među braćom i sestrama imamo puno onih koji, koji više samo emotivno pripadaju određenim skupinama, a ne zbog toga što imaju čvrste dokaze u svojim rukama, već čovjek je zavodio nekog radi Allaha Đelešanu ranije, I sada ne može tu ljubav da slomi, makar ovaj i činio ne znam kakva dijela, koja su dakle u suprotnosti i sa onim što je zastupao ranije i po čemu je ranije živeo i što je dakle prenosio drugima i druge podučavao tome, on nije u stanju danas da se od njega odvoji i nije u stanju da slijedi istinu, a mi kažemo, a mi kažemo da je obaveza da se istina slijedi i oni koji su na istini da se pomažu onoliko koliko se može. Ali onog trenutka, onog trenutka kada se ljudi počnu odvajati od istine i skretati u stranu, da tada bude štita koji će takođe, kao što si bio i mogao u ime Allaha Đelešanuhu da ga zavoliš, onda kada je bio na istini, da isto to učiniš u ime Allaha Đelešanuhu, da ga napustiš onda kada, kada dakle, on napusti istinu ili se odvoji, odvoji od istine. U svakom slučaju, spomenut ćemo ovdje hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, koga bilježi imam Tirmidhi, rahmehullahu ta'ala, a koga šejh Albani, rahmehullahu ta'ala, ocenjuje kao Eh, sahih o Tebu Hureyri radijallahu anhu da je Ebu Bekr Asidik radijallahu anhu a, eh, rekao Ja Rasulallah o Allaho poslaniće murni bi šeji'in ekuluhu idha asbahtu wa idha emsejtu eh, naredi mi nešto što ću izgovarati kada osvanem i kada omrknem. Kale, sallallahu alaihi wa sallam, kul Allahumme alim al gajbi wa šehade. Reci, Allahu moj, poznavao će nevidljivog i vidljivog. Fatira se wal ard, stvarao će nebes. Rabbe kulli še'in, gospodaru sostoji. Wa melikehu i vladaru njegov. Ašhedu an la ilaha illa ente, svjedočim da nema Boga osim tebe. A'udu bika min sharri nafsi. Utječem se tebi od zla svoje duše. Wa min sharri shaytan. I od zla šejtana. Wa shirkihi i njegovog i njegovog širka. Kale, pa reče Resul sallallahu alaihi wa sallam, Kulhu ida asbahte, reci ovo kada osvaneš, وإذا أمسيت i kada wa idha akhadhta ja'ak kada da te legneš u svoju u svoju postelju Ikada legneš u svoju postelju pa vidimo da je Resul sallallahu alejhi ve sellem dakle savjetovao Ebu Bekra Sidiku koji je tražio od njega dakle da ga poduči zikru da ga poduči zikru vidimo da je da ga podučuje, dakle ovim riječima da ih izgovara a, kada osvane i kada omrkne što je svakako to i činio dakle Ebu Bekr Esidik radi Allahu ta'ala, radi Allahu ta'ala, Anhu pa vidimo kako je u ovoj dovi sažeo Resul sallallahu alaihi wasallam dakle posebne stvari, posebne stvari od posebne vrijednosti, da, da bi čovjek tražio od svoga gospodara te wa ta'ala, od svoga gospodara te wa ta'ala, od svoga vladara Azza wa Jal, da bi tražio, dakle, utočište i a, zaštitu od svega onoga što mu šteti, od svoga nefsa, od šeitana la'netullahi alejh i, i širka s kojim dolazi i prilazi ljud, ljudima, i tako dalje i tako dalje. Zato molim Allaha te barek ta'ala da nas učini od onih koji će učiti dove koji, kojima je podučavao Resul sallallahu alaihi wasallam svoje ashave kako bismo a, prije svega iz njih shvatili veličinu onoga što je došlo kao savjet Rasula sallallahu alaihi wasallam a zatim kako bismo tražili od Allaha Đalešanuhu zaštitu od onoga od čega se mi sami sobom nikada ne možemo zaštititi već već zaštitu daje isključivo Allah dželle šanehu.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 I imat će oni u njemu raznovrsnog voća i oprost gospodara svoga. Dakle, vidimo da mu tekije zbog svoje, bogo, zbog svoje bogobojaznosti na Dunjaluku i takvog iskrenog odnosa prema svome gospodaru Azzeveđel, koji ih vodi putem čuvanja granica Allahova Đelešanuhu dina i pokornosti i predanosti šerijetu Allaha Đelešanuhu vidimo da će ih Allah Tebarek ve taala u džennetu nagraditi raznovrsnim rijekama raznovrsnim rijekama koje su dakle posebne posebno kvaliteta i posebne vrijednosti i one će biti užitak u kome će u kome će uživati mutetije bogobojazni kojima će Allah Đelešanuhu to dati kao počast, kao počast zbog njihovog a, takvaluka s kojim su dakle bili robovi Allahu te barek ve taala u životu na ovom svijetu. Resul sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu a, kada savjetuje svoje ashave šta da traže od Allaha te bareke ve taala kaže ida sa'altum Allah ta, sa'altum Allah taala kada molite i tražite od Allaha dželle šanehu fas'aluhu al-firdaus pa tražite od njega firdaus to jeste poseban džennet koji se zove firdaus fa innahu awsatul džennete pa on je doista središte dženneta al-janna i on je najuzvišeniji džennet wa وَمِنْهُ تُفْجِرُ أَنْهَارُ janna iz njega, dakle, izviru džennetske rijeke 'arshu ar-rahman a iznad njega jeste uh, prijesto milostivog jeste prijesto Allaha tebareke wa ta'ala milostivog dakle, vjernik u svojim dovama vjernik u svojim dovama ne treba da bude škrt već treba da traži od Allaha te barak ve taala najviše i najbolje što može zato što Allah dželle šanehu je onaj u čijim u čijoj ruci su sve riznice riznice nebesa i zemlje on te barak ve taala koliko god da kome udijeli a, neće dakle umanjiti njegovo bogatstvo neće umanjiti njegovo bogatstvo niti čovjek može nešto zatražiti od Allaha dželle šanehu a da mu to Allah te barakvetala ne može udovoliti. Zato svako ko traži od Allaha te barakvetala, ko moli od Allaha dželješanohu, treba da svoju dovu usmjeri na način da traži najviše što može, čega se najboljeg i najljepšeg i najvrednijeg može setiti da traži od svog gospodara Tebare Kvetala, a vjernik, kada ispuni šartove dove, nada se i vjeruje da će mu Allah Đelešanuhu primiti, primiti ono, tu njegovu dovu i da će mu udovoliti u onome, u onome što od njega, što od njega traži, jer je Allah Đelešanuhu upravo džennet pripremio za mu tekije, džennet je pripremio za bogobojazne, za one koji, koji su odabrali na dunjaluku kuda budu robovi njemu te barakvetala, da bi na ahiretu bili počašćeni gosti gospodara svih svjetova, onoga koji je u svemu savršen, onoga koji je bez mahane, onaj za koga stvaranje i davanje ne predstavlja ama baš nikakvu poteškoću, za njega je samo da kaže kun fe je kun, budi i to bude, pa cinjena moje vraću, neka svaki mu'min, neka svaki brat i svaka sestra, dok čine dove Allahu te barek ve ta'ala, neka traže od gospodara svjetova ono što je ono što je najvrednije i čega se naj, najvrednijeg mogu sjetiti, neka traže za sebe sa nadom i uvjerenjem da će Allah Đelešanhu primiti, primiti dakle, dovu, da će primiti dovu a, svome robu. Sljedeća korist ahiretska takvaluka, cijena moje braćo i poštovane sestre, ogleda se u tome što je što, će tako što je takvalog razlogom a, haču ili brzom putniku koji će prolaziti ispod dženeckih drveća koji će prolaziti ispod dženeckih drveća na kao jahač kao dakle ovaj putnik koji će imati veliku mogućnost da dakle velikom brzinom prolazi i koji će uživati u hlado, hladovima dženetskog drveća jer kaže Allah te barek ve taala innal muttaqina fi zilalin wa doista će bogobojazni biti u hladovima i među izvorima وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ I među voćem koje bude želio, dakle, ima će oko sebe voća koje bude poželio, svega će imati. كُلُوا وَشْرَبُوا هَنِيًا بِمَا تُمْ تَعْمَلُونَ Jedite i pijte, neka vam je za ono što ste, što ste radili. Bima kuntum ta'melun, zbog onoga što ste činili. Dakle, tako će biti ugošćeni, mudbojazni, da će biti u hladovima dženeckog drveća, da će biti među izvorima dženeckim, da će imati sve ono što požede i ostalog, govorit će jedite i pijite, neka vam je to prijatno, a zbog čega? Zbog onoga što ste činili na dunjaluku. Zbog onoga što ste, bima kuntum ta'malun zbog onoga što ste radili, što ste na, na dunjaluku od riječi i dijela. Od riječi i dijela. Zato sve, svi ovi ajeti, braćo, dakle, ukazuju na, na šta? Ukazuju da čovjek, da čovjek mu'mina iza sebe kao trag da ostavlja riječi s kojima je obožavao Allaha Đelešanuhu i dijela s kojima je obožavao Allaha Tebarek Vatala. Sva, svi ajeti ukazuju na to. Da mora, da mora postojati trag pokazate obožavanja Allaha Đelešanuhu na tvojim riječima i tvojim dijelima, tvojim postupcima, a ne ovo što neki nam danas to plasiraju i pokušavaju to pripisati Rasulullahu sallallinu, da je, da je vjera ono što samo se pojavi od vjerovanja i ubjeđenja u srcu, a pogotovo neki su to, ta Allah sačuva, to, <clears throat> da je to samo dakle, vjerovanje postojavanja, postoja, postojanja Allaha te baraka wa ta'ala kao Boga a, kao gospodara, a isključili su iz toga ibadet Allahu dželle, dželle vala, što je batil i što nema nikakve veze sa, sa istinom. I što nema nikakve veze sa, sa istinom. A, prenosi se od Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala anhu da je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem إن في الجنة شجرة يسير الراكب يسير يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها دويستا kaže جنة آه، إما دربو يسير الراكب في ظلها rakibu fi dakle prolazi prolaz jednog a, jahača, dakle na, na jahačoj životinji, ispod njenog, dakle, njenog hlada, traje a, stotinu godina i opet, i opet e, ne prođe, dakle, ne stigne da prođe cijeli, cijeli taj hlad. Dakle, govori Rasul sallallahu alaihi wa sallam o vrijednosti, dakle, e, drveća, i njihovoj veličini, njihovoj veličini i njihovim hladovima u džennetu. Pa dakle spominje da je to nešto što mi je na Dunjaluku teško da možemo da shvatimo koliko, koliko je to i kako je. Inače, sav je džennet Allah Đelešanuhu tako vrijedan da insan na Dunjaluku, na Dunjaluku to ne može da dokući u potpunosti, ali mi vjerujemo u sve što je došlo putem Kur'ana i Sunneta Rasula sallallahu alejhi ve sellem do nas, da je to sve istina i nastojimo inša Allahu ta'ala da slijedimo, da slijedimo i da se tome pokorimo i da u to vjerujemo i molimo Allaha Đelešanhu da nam, da nam prihvati to od nas kao dobro djelo i da nađemo rezultat toga kod gospodara svih svjetova. <clears throat> Sljedeća korist takvaluka, braćo, poštovane sestre, ogleda se u tome što će mutekije imati kao radosnu vijest na ahiretu, dakle jedino će oni imati tu radosnu vijest na ahiretu, da se neće bojati, da se neće bojati i da se neće plašiti uh, žestokog i velikog užasa koji će se dogoditi i koji će sve poklopiti. وَتَلَقَ الْمَلَائِكَ لَهُمْ I njih će dakle susretati meleki. onda kada će drugi biti da te muci i ne voli. Pa kaže Allah te barek ve taala: "Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun." Allahovi štićenici za njih nema straha, to jest nemaju razloga da se boje, oni se neće bojati onda kada će drugi se bojati. Wa lahum yahzanun, oni, oni neće tugovati. Alladina amanu wa kanu yattaqun oni koji budu vjerovali i koji se budu bojali Allaha dželle šanehu lahumul bushra fil hayati dunya njih dakle čeka radosna vijest na dunjaluku na ovom svijetu wa fil ahire a i čeka ih radosna vijest na na budućem svijetu čeka ih radosna vijest na budućem svijetu pa kaže ibn Kathir rahmehullah taala u tefsiru ovog ajeta wa amma bušrahum fil ahireti, kema kale ta'ala, kaže što se tiče njihove radosne vijesti na ahiretu, kaže to je poput onoga što kaže Allah te barak ve ta'ala, la jahzunuhumul feza'ul akbar, ولا تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون neće ih brinuti najveći užas, dakle njih, Mutakije neće brinuti najveći, u, najveći užas i susreća, susreta će ih meleki koji će im dakle govoriti Hada je omukum, ovo je vaš dan, alladi kuntum tu adun, koji vam je, koji vam je obećan. Ovo je vaš dan koji vam je obećan. Pa vidimo kolika je blagodat, koja lika, kolika je blagodat koja čeka mu tekije, koja čeka bogobojazne, onda kada će svi biti u užasu, onda kada će svi biti u jadu i tuzi, oni će biti ti koji će dobiti radosnu vijest da za njih nema straha i oni nemaju začin da žale i da tuguju, a nema sumnje da je čovjek i na Dunjaluku upravo u problemima i da je na muci kada ima nešto što ga stalno, što od čega stalno strahuje i od čega stalno, zbog čega stalno žali. Zato kada je rob u pokornosti svom gospodaru te bareke ve taala, onda onda je dakle njegovo stanje da je zaštićen takvi stvari i on i kada se boji, boji se samo svog gospodara azza wa kada tuguje, tuguje samo radi Allaha te bareke ve taala, radi toga što ne može da ostvari više od onoga sa čime je došao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dakle raduje se i tuguje i strahuje sve radi Allaha dželle šanehu i njegova i njegova te barekata dina. Zato će dakle biti počašćeni na sudnjem danu time da će biti bezbjedni, da će biti bezbjedni od svega onoga što će se tog silnog i strašnog dana događati. I posljednja, braćo, posljednja uh, ahiretska korista kvaluka koju ćemo, dakle, u ovom ciklu, ciklusu predavanja spomenuti jeste jeste ta što će mutekije bogobojazni kao nagradu na ahiretu dobiti kuću uživanja. Što će im pripasti? Kuća užitka. Kaže Allah te baraka wa ta'ala وَقَيْلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْ I bit će rečeno onima koji su se bojali Allah djelašanuhu. Mada anzala rabbukum? Šta je objavljivo vaš gospodar? Kalu hajra. Pa će oni reći samo dobro. Lilladina ahsanu fi hadihi dunja hasana. Za one koji su učinili dobra djela na dunjaluku pripada im dobro ili čeka ih dobro. Wale darul ahireti hajr, ali ahiretska kuća, ona je još bolja. Wale ni'me darul mutteqin, a divna li je kuća mutekija. A divna li je kuća mutekija, kuća bogobojaznih, divna li je ona. Zato vidimo da svako dobro čeka bogobojazne. Da su oni ti koji su počašćeni na dunjalu koji na ahiretu. Od strane Allaha te barek ve ta'ala. Da su oni ti koji imaju zaštitu Allaha Đelešanu. Oni su ti koji prednjače nad drugima i pred njima. Zato su ashabi Rasula sallallahu alaihi wa sallam upravo bili takvi bogobojazni, skrušeni, oni koji se nisu isticali, oni koji bi u društvu bili poput svih drugih i gledali u svakog svog brata oko sebe kao ono koje, koje boli od njega. Dok bi noći, kada bi noć prekrila i sakrila od očiju drugih, oni bi ustajali i Allahu dželle šanuhu čitave noći provodili u ibadetu i pokornosti čineći mu kıyam ruku sećdu učeći Kur'an tako dalje tako dalje to je taj takvaluk i ta bogobojaznost zbog koje su upravo te prve generacije našle od unjaluka ono što su našle. A našli su da nakon što su bili nepismeni, nakon što su bili slabi i nejaki, nakon što su bili razjedinjeni, da im je Allah Đelešanuhu sa takvalukom i sa čvrstom vjerom u njega te barak ta'ala sve to zamijenio onim sa čime su postali najbolji u celokupnom umetu Rasula sallallahu alaihi wasallam. Zato, cijenjena moje braće i poštovane sestre, svako onaj ko, ko istinski sebi želi dobro, onaj ko se istinski sprema za povratak Allahu te barak vatala, onaj kome je ova vjera brigom, onaj ko se iskreno boji i strahuje svega onoga sa čime je gospodar Azzeođel zaprijetio nepokornima, ne preostaje ništa drugo osim da insan čita Allahu Đelešanu knjigu, da uči i trudi se da što bolje razumije njene poruke, da uči sunnet Rasula sallallahu alaihi wasallam i da im se pokorava i da nastoji da što više dobrih djela čini i da liječi svoja prsa od svih onih bolesti od kojih su nažalost danas najveći broj muslimana najveći broj muslimana je obolio i još veći musibet od toga jeste da oni bolesni i ne znaju da su bolesni i da ona prljava prsa ne znaju da su prljava i da ona crna srca ne znaju da su crna i da se sve to opet pripisuje islamu i sunnetu Rasula sallallahu alejhi wasallam. Zato je na nama da se iskreno vratimo Allahu te barake wa ta'ala, da popravljamo svoje stanje, da nastojimo danonočno da budemo od onih koji su bogobojazni, oni koji su okrenuli svoje lice, Allahu te barake wa ta'ala, ne osvrćujući se na ljude šta će o njima govoriti, oni koji će biti ponizni i pokorni svome gospodaru Azevađel i biti ponositi i uzdignute glave kada su u pitanju nevjernici i mušnici, ponoseći se svojim dinom i uputom koju je Allah Đelešanuhu darovao. Allah Đelešanuhu molim da ono što smo čuli, da to bude u našu korist da na sudnjem danu to nađemo na vagu dobrih dijela naših. Allaha te baraka ta'ala molim da nas svi u okupi i učvrsti oko Kur'ana i sunneta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da nas okiti Bismillah, salam alaikum, rahmatullahi wa rahmatullahi Brate Adame, mikrofon ti ispoč da prevedeš kralju. Spojim mikrofon. Salamu alaikum. Da li se čujemo sad, braću? Alhamdulillah. Pa eto, inša Allah, inša Allah, to je to za večeras. Allah, Đališanu, molim da vas svi obilno nagradi i da nam omogući da se uh, i dalje sastajemo i družimo radi Allaha te baraka ta'ala, radi podučavanja i podsjećanja na obaveze koje imamo prema gospodinu svjetova, radi hajira i pomoć ovom medinu. Molim ga uzvišenog da nas sačuva skretanja sa pravoga puta i da budemo u džematu muslimana okupljeni oko istine radi nje da bismo nju džematile pomogli a ne radi neki drugih interesa. Allah te barek ta'ala molim da nam grehe, greh naše oprosti, da nam pređe preko loših postupaka naših i da nas uvede u džennet, u džennetul firdaus sa njegovim najboljim, najboljim stvorenjima. Jazakumullah khairan, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Da se čujemo? Molim Allah spano tela da nagradi našeg brata Adama i da mu stavi ovo na vagu dobre dijela kad mu to bude najpotrebno. Molim Allah spano tela da nagradi braći i sese koji se večeras ponovo sa nama družili u sobi put vjernika. Mi se inšala ponovo čujemo uživo veću petak i ponovno druženje sa bratom Ebu Idriz. Također, inšala, <clears throat> u subotu, znači, ćemo se družiti ponovo sa bratom e, sa bratom Bilbanjem, a u nedelju, kao što je običajno, brat Ebu Tejma i brat Ebu Amina. E, inšala, mi ćemo sada pustiti jedan jedno novo predavanje od brata Ebu Abdu Melika znači jedno od njegovih predavanja pa da inšala znači ovo predavanje prvi put, prvi put puštam u sobi a predavanje nosi naziv pobjeda pripada muslimanima znači sledi ekskluzivno prvi put znači na pantoku ders od brata Ebu Abdumelika pod nazivom pobjeda pripada muslimanima Subhanakallahumma wa bihamdike ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته U ime Allaha, milostivog. K dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama. A samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one onesvješeni.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 Ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika ريح قوية شهبت كالنار كالنار كالنار وضية سارت بالعزم فتية Svi će putevi biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika Ostaje samo put vjernika. Посетите нас на www.stazomislama.com je konačni povjednik, zato što je njegov cilj vezan za Allaha Azzeva Jel. I ne smije se desiti da on poklepi i da kaže, ovo je svakako mala skupina, vidi šta se dešava, bježi u kraj, spasavaj djecu, drži se po strani, nije to put Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Nego da se suođuje sa iskušenjima, ali da se suođuje dostojanstveno. أدق دوما بابه قالوا الفراق فسألتهم هل للفراق سوابق قالوا الفراق قالوا الفراق يدق دوما بابه قالوا الفراق وسألتهم هل للفراق سوابق قالوا الفراق فتسمروا عجبا لقولي سائلا فأجبتهم قلبي كثير مشفق قلبي كثير مشفق Kad vidi ljude koji vrijede, ljudi čije glave rade, ljudi koji žele da se uzdigne Allahov din iznad svega su postoji osim toga. Onda kažu takve slika, takve zrati, takve privodi, takve ma podneći i daju državni plan da to bude BH problem, da bude jedan. Dok s druge strane jedu slave svjetsko prvenstvo, drugi slave ono, treći slave ono. Ali daj mi ovu skupinu koja, skupinu koja robuje Allah subhanahu wa ta'ala, njiha snima i prati. Zato što bi mogao doći vreme da njiha zaboli glava od takvih skupina. Zato što neće da robuju njima. قالوا الفراق يدق مطلعا أرمله حتى أعيش به سأبقى أرمقه أصداء ما صدحت به في القلب مسكن به تتركه إني لأرمه مطلعا أرمله حتى أعيش لهم هل للفراق سوابق قالوا الفراق قالوا الفراق يدق دوما بابه قالوا الفراق فسألتهم هل للفراق سوابق قالوا الفراق فتسمروا عجبا لقولي سائلا فأجبتهم قلبي كثير مشفق قلبي كثير kad vidi ljude koji vrijede, ljudi čije glave radi, ljudi koji žele da se učine Allahov din na sveba što postoji osim toga. Onda kažu takve slika, takve brati, takve privodi, takve ma podmeći i daju državni plan da to bude BH problem, da bude jedan. Dok s druge strane jedu slave neko prvenstvo, drugi slave ono, treći slave ono. Ali daj mi ovu skupinu koja, skupinu koja roboja Allah subhanahu wa ta'ala, njiha snima i prati.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 Njega hvalimo i od njega azze wa džel pomoći i oprosta tražimo. Od njega azze wa džel uputu tražimo. Njemu se subhanahu wa ta'ala utječemo za naših duša i za naših dijela koga on subhanahu wa ta'ala uputi, taj je upućen i nikoga u zabludu ne može odvesti. A koga on azze o džel postali u zabludi, taj nikada pravog puta neće naći i nema onoga koji će ga na pravi put uputiti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim, osim kao njemu pokorni predani muslimani. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i govorite samo istinu, on će vam vaša dijela ispravnim učiniti i grijehe oprostiti, a ona i ko se bude pokoravao Allahu i njegovom poslaniku, taj će postići pravi uspjeh. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha, bojte se Allaha, ovi koji vjerujete, ovi koji ste posvjedočili Allahovu jednoću, ovi koji svjedočite da je Muhammed Allahov poslanik, bojte se Allaha i neka svaka duša gleda šta je sudna pripremila a Allah je dobro obavio se na onome što vi radite. Zaista najbolja, najbolji govor je Allahov govor. Najbolja uputa je uputa njegova poslanika i roba Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Najgore stvari po dinsu novotarije, stvari neutemeljene na riječi Allaha i njegovog poslanika, a svaka novotarija je zabluda. Draga braćo, u današnjem vremenu i vaktu, kada ljudi javno traže sreću. Neki kroz parlamentarne izbore, neki kroz kandidatske liste ili neke druge stvari, traže sebi sreću i spas u nepokoravanju Allahu subhanahu wa ta'ala. Danas kada neki žele da svoju sreću okušaju na lutri ili nekim drugim igrama, danas kada neki pozivaju u spas i pozivaju na pravi put, a to su putevi zabude i neistine. Danas kada neki sa preznakom muslimani kažu da svi putevi vode u Evropu, ne uzbiljah i ta'ala, danas kada ljudi sve vide u reklamiranju svojih umova, u reklamiranju zuluma i nepravde i sve to nazivaju pravim putom. Danas ćete rijetko sresti ljude koji pozivaju na pravi put i koji, i koji kažu istinska sreća je u pozivanju u islam braća. Istinska sreća je danas pozivati u ehli sunnetsko učenje. Istinska sreća je pozivati da budemo sredbenici Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Istinska sreća je robovati Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer kako je teško kaže kada ljudi koji svakome hoće da budu robovi na Allahu subhanahu wa ta'ala. I onda uzimaju velike kredite i velika sredstva da bi reklamirali svoje fotove ili da bi reklamirali svoje slike po zidovima i pozivali u parlament i pozivali danas da oni budu na uzubilna letala zakonodavstva. I zatim ta sredstva koja su potrošili i želi da dođu na vlast, kasnije će debelo to u desetorostrići tako budu mogli. To sve se, braće, zove pljačka. To sve se zove odvraćanje od pravog puta. I oni kažu, mi smo na pravom putu. Kaže narodu, došlo je 5 do 12, ako budete za nas glasali, tada će kao biti ono što je potrebno ljudima. Međutim, braćo, mi smo svjesni i znamo da jedini pravi put je put kojim je prošao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Pravni put je put kojim je prošao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ode istinsko i sreći osim tog puta, braći. Vidjet ćete danas u ovome vaku i vremenu da su ljudi koji pozivaju na taj put stranci, da su to neobični ljudi u svom gradu, u svojoj državi, pa čak i u svojim porodicama. Vidjet ćete danas da ljudi onako kako je najavio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. U hadisu koji je bilo